Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Well, what I figure is, there's no way both me and that new woman can make a decent living in this market. So one of us is going to have to go. It's nothing personal. This market's just not big enough for both of us. Do you know what I mean? Now, what can I get you? Um, nothing. Nothing, thank you. It's all right. Ви слухаєте BBC. Привіт, мене звуть Дмитро Костенко. And I'm Susan Fern, and this is The Market. На початку цієї програми курсу ринок ми чули слова Гаррі Смарта, продавця на лондонському ринку Брайан Стріт. This market's just not big enough for both of us – Гаррі хоче, аби його конкурентка Сильвія Джейкобс пішла з його ринку. Сьогодні ми почуємо, як він запроваджує свій план у дію. And we also introduce question tags, don't we? Так, у нашій мовній хвилинці ми познайомимося з реченнями, які мають питальні кінцівки. Але спочатку подамося на наш ринок, де Сильвія Джейкобс саме закінчує свій перший в житті трудовий день на ринку. Ми почуємо такі слова Сильвії. These prices are hard to beat, aren't they? Такі ціни побити важко, чи ж не так? Як ви думаєте, чому вона так каже? Послухаймо. All right, an end of the day special. Ladies and gentlemen, strawberries, two pounds twenty a kilo only. These prices are hard to beat, aren't they? Potatoes, only a pound a kilo. Cucumbers, 55 PE. То чому Сильвія каже? These prices are hard to beat, aren't they? А тому, що наприкінці дня вона намагається спродати свої фрукти й овочі дешево, як особливу пропозицію. Зверніть увагу на кінцівку речення Сильвії. These prices are hard to beat, aren't they? Aren't they? Це і є так звана питальна кінцівка, дуже розповсюджене явище в розмовній англійській мові. Воно і є темою нашої мовної хвилинки. Якщо ви хочете, аби ваш співрозмовник висловив свою згоду з вашими словами, ви використовуєте питальну кінцівку. These prices are hard to beat, aren't they? Ще один приклад. This market isn't very busy today, is it? На ринку сьогодні не дуже людно, хіба ж ні? Послухайте обидва приклади ще раз. These prices are hard to beat, aren't they? This market isn't very busy today, is it? Як же будувати питальні кінцівки? Що ж, головне то дієслово в головній частині речення. These prices are hard to beat. Якщо дієслово стоїть в розповідній ствердній формі, These prices are hard to beat. тоді питальна кінцівка буде заперечна. Aren't they? Aren't they? І навпаки, якщо головне дієслово в заперечній формі, This market isn't very busy, то кінцівка виходить ствердна. is it? Is it? Попрактикуємося за Сьюзен. These prices are hard to beat, aren't they? These prices are hard to beat, aren't they? І ще одна вправа This market isn't very busy today. This market isn't very busy today, is it? Але повернімося на ринок на Брайан-стріт. Сильвія сподівається, що її особлива пропозиція наприкінці дня привабить більше покупців. Yes, but um, one person doesn't like it. Так, комусь це не подобається. Як ви думаєте, кому? Послухаймо, аби довідатися. All right, an end of the day special. Ladies and gentlemen, strawberries, two pounds twenty a kilo only. These prices are hard to beat, aren't they? Potatoes only a pound a kilo. Cucumbers fifty-five p each. Hello, darling. End of your first day, eh? Oh, hello. I'm your competitor, darling. I've got a fruit and veg stall just down the street. Yes, I know who you are. Still got plenty of stuff left then, have you? Well, it's not been a bad day. Oh, of course not, darling. Takes a bit of time to get started, though, doesn't it? It's a lot to learn. Oh, a lot to learn. See you later, darling. All right, girls. This is an end of the day special. For your strawberries, lovely strawberries, fresh in this morning. You can't do better than to come to your old friend Gary. I'm not asking two pound twenty a kilo. I'm not asking two pound a kilo. I don't know how he does it. I really don't. То кому ж не подобається те, що робить Сильвія? Gary's smart. Точно, Гаррі відрекомендовується так. I'm your competitor. Я ваш конкурент. Знаючи, що Сильвія новачок на ринку, він напучливо каже: It takes a bit of time to get started, though, doesn't it? Аби розпочати потрібен час, чи не так? Зверніть увагу на питальну кінцівку в його реченні. It takes a bit of time to get started, though, doesn't it? В обох наших попередніх прикладах питальної кінцівки було дієслово to be. Але як же бути, коли дієслово інше, як в реченні Гаррі? Схоже, нам потрібна ще одна мовна хвилинка. Отже, слова Гаррі звучали так. It takes a bit of time to get started, doesn't it? Дієслово в головному реченні було takes. It takes. Як поставити питання до такого речення, Сьюзан? Does it take? Вірно, з допомогою допоміжного дієслова do, яке у третій особі має форму does. Це ж дієслово допомагає нам утворити питальну кінцівку. It takes a bit of time to get started, doesn't it? Але що робити, якщо в головному реченні дієслово в заперечній формі? It doesn't take long to get started. Щоб розпочати, не треба багато часу. Яка ж тут буде кінцівка? Does it? It doesn't take long to get started, does it? Ну, а тепер час попрактикуватися вам. Сьюзен дасть вам речення, а ви додайте до нього питальну кінцівку. Після паузи почуєте правильну відповідь. Отже, вперед. You come here every day. You come here every day, don't you? І ще одна вправа. It doesn't work very well. It doesn't work very well, does it? Це була мовна хвилинка у програмі BBC Ринок. Але повернімося до наших героїв. На початку ми чули, що наприкінці дня Сильвія намагалася продати фрукти й овочі за зниженими цінами. Що саме вона продає? Strawberries, potatoes and cucumbers. Ну а тепер прослухайте цілу сцену до кінця і постарайтеся відповісти на таке запитання. What's Gary selling as his end of the day special offer? Ну а якщо слухатимете дуже уважно, то може розчуєте ще один дуже розмовний вид питальної кінцівки. All right, an end of the day special. Ladies and gentlemen, strawberries £2.20 a kilo only. These prices are hard to beat, aren't they? Potatoes, only a pound a kilo. Cucumbers, 55p each. Hello, darling. End of your first day, eh? Oh, hello. I'm your competitor, darling. I've got the fruit and veg stall just down the street. Yes, I know who you are. Still got plenty of stuff left then, have you? Well, it's not been a bad day. Oh, of course not, darling. Takes a bit of time to get started, though, doesn't it? It's a lot to learn. Oh, a lot to learn. See you later, darling. All right, girls. This is an end of the day special. For your strawberries, lovely strawberries, fresh in this morning. You can't do better than to come to your old friend Gary. I'm not asking £2.20 a kilo. I'm not asking £2 a kilo. I don't know how he does it. I really don't. Отже, що продає за зниженою ціною Гаррі? Strawberries. Вірно. Так само, як і Сильвія, Гаррі наприкінці дня продає полуницю зі знижкою. Але його полуниці значно дешевші, ніж її. Може, він і справді намагається усунути конкурентку. Ну а чи вдалося вам розчути питальну кінцівку, яку вжив Гаррі? End of your first day, eh? Кінець вашого першого дня, еге ж? Таку кінцівку вживають лише в розмовній мові, наприкінці очевидних тверджень. Nearly the end of the program, eh? Майже кінець програми? Ні. Ще маємо трохи часу, аби почути справжню розмову, а не запис у студіях BBC. A conversation between two people out shopping. У цій бесіді ми почуємо деякі приклади того, що ми вчили сьогодні, а саме питальних кінцівок. Пам'ятаєте? These prices are hard to beat, aren't they? The market's very busy today, isn't it? Послухаймо розмову тих двох покупців. Hey, look at that coat. That's beautiful, isn't it? Oh, what do you think it is? Quite It's nice. quite expensive, isn't it? It's not too bad. What, £99? That's quite good for a goat, isn't it? Well, sounds quite a lot to me. Отже, три речення з питальними кінцівками були такі. That coat's beautiful, isn't it? Quite expensive, isn't it? £99? That's quite good for a coat, isn't it? Сьогоднішню програму циклу BBC Ринок майже закінчено. Вона була про пропозицію, від якої неможливо відмовитися. І пісню саме з такою назвою співає Джиммі Хелмс. Щасливо! Make you an offer you can't refuse. Gonna put my finger on you. Cause I need you so, and I won't take no for an answer. In my life, I've had a time. Had to fight for what was mine. And I don't intend to lose my crown. But every time I look at you and the beautiful things you do, every single nerve in my body says, hold it down. So now I'm putting about the fevered word like what must be. perfect thing when I pull the string. You're the dancer. Gonna make you an offer you can't refuse. Put my finger on you, cause I need you so. ever sit waiting, hoping, wanting something. Уроки англійської подкаст bbc.ua